Filmsko vrtoglavo. Oddaja o kulturi filma. Pozdrav! Pred vami je še ena, že dokaj poletna edicija radijske, filmu posvečene serije Filmsko vrtoglavo. In kakšen je menu za današnjo prvo oddajo poletne scheme? Po seriji glasbenih izdelkov, ki so inspiracijo črpali pri filmu Pulp Fiction, se danes za finale skozi oddajo posvečamo ravno temu soundtracku, očetu in materi vseh sodobnih soundtrackov preostalo bo v duhu oddaje zaznamovano s šundom.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 Film je naletel na vse splošno odobravanje in je pomenil tako v pripovedni strukturi kot formi pravo filmsko osvežitev. Še danes velja za prelomen film v sodobni filmski zgodovini in je pomagal pri razvoju neodvisne filmske scene v ZDA. Fragmentirana zgodba, eklektični dialogi, ironija, množica filmskih in popkultur kulturnih referenc, neortodoksno gibanje kamere, so zaznamovali 90. in številne filme, ki so odtlej računali na odziv pri občinstvu. Tarantino in Avery sta med drugim za scenarij prejela tudi nagrado Oscar, ob tem pa je bil film nominiran še v šestih drugih kategorijah, vključno za najboljši film. Prav tako pa je film osvojil Zlato palmo na festivalu v Cannes. V filmu so svojo že nekoliko zarjavelo slavo ponovno pognali k Višku, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Wink Rames, Eric Stolz, Rosanna Arquette, Christopher Walken in Bruce Willis. Zgodba pa gre, ukolikor se je seveda dal besedi nekako takole. Vincent Vega in Jules Winfield sta plačna morilca na lovo za kavčkom, ki je bil ukraden njunemu šefu. Na poti do njega v bizarnih in nelinearno pripovedovanih zgodbah srečujete različne ljudi, ki se stavljajo celotno pripoved v homogeno celoto. Recimo, šef za nekaj časa pusti samo svojo mlado ženo Mijo in jo v varovanje zaupa Vincentu, ki jo odpelje na nepredvidljivo nočno potovanje. Bač Kulič je boksar, ki mu šef naroči, da mora boj izgubiti, Bač pa ima drugačne načrte. Pumpkin in Hani Bani sta zaljubljenca, ki ropata restauracijo, v kateri ravno kar po burnem iskanju kavčka, saj trkujeta Vincent in Jules. Uspeh filma je skoraj neprimerljiv s katerim koli drugim filmom v sodobni filmski zgodovini. Uspeh je požel tako med kritiki, ki so ga med najboljše filme postavili že ob stoletnici filma, kot med gledalci, ki ga konstantno uvršča na najvišja mesta lestvic popularnega javnega mnenja. To, da je film izdatno vplival na sodobno kulturo, je ob tem kar nekako samoumevno. umevno. Nekonvencionalna filmska zgodba in še posebej njegova nestandardna, nelinearna pripoved je filmske teoretike napeljevala k temu, da so film označili kot najčistejši primer sodobnega postmodernističnega filma. Film je seveda sprožil tudi serijo posnemovalcev, takšnih in drugačnih priredb, od katerih je bilo uspešnih le malo. Med uspešnejše tovrstne filme, seveda ob filmih samega Tarantina, lahko recimo vrstimo filme Gaja Richija, Lock, Stock and Two Smoking Barrels in Snatch, ki smo ga obravnavali v eni preteklih odaj. Ko govorimo o glasbi za film, lahko brez kančka slabe vesti govorimo v podobnih superlativih, kot smo jih uporabili za film. Tudi glasbeni pristop je bil za filmski svet nekaj popolnoma novega in potlej verno posneman skoraj v vsakem bolj urbanem filmskem delu. Quentin Tarantino je za film zbral kopico fantastičnih in našim ušesom neravno pogosto predstavljenih komadov. Prava umetnost tega soundtracka pa je v tem, da vsej svoji različnosti in bizarnosti zvočnih bombončkov na kljub stvar z naplatnu predstavljenih predstavljeno vizualno spremljavo deluje presenetljivo enotno in homogeno. Na albumu tako lahko slišimo tako različne izvajalce kot so Chuck Berry, Al Green, The Statler Brothers, Cool and the Gang, Urge Overkill, Ricky Nelson, Dusty Springfield in tako dalje. Pravi hit albuma je predelava klasike Girl, You'll Be a Woman Soon v izvedbi Urge Overkill, ki je skrbela za pojavnost filma tudi na glasbenih lesticah. Že v prvencu Reservoir Dogs je Tarantino tako pripovedno kot v glasbi nakazal razvoj, kot mu potem sledimo v nekakšnem vrhuncu, filmu Pulp Fiction. Nič manj uspešno pa je svoj recept uspešno nadaljeval tudi v filmih Jackie Brown in nazadnje Kill Bill. Skoraj vsak od na albumu predstavljenih komadov je bil v svojem obdobju nekakšen hit. Slišimo lahko najboljše komade Funka in Saula 70-ih. V vodu ste že lahko slišali poskočni Mr. Lou Banda, Dick Dale and His Deltones, sledili pa bodo še Cool and the Gangs z zabavljaškim Jungle Boogie, melodramatični El Green z Let's Stay Together, melanholični Ricky Nelson z komadom Lonesome Town, večna Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, zabavljaško boogie You Never Can Tell, Chucka Berrya, že omenjena prvo borka za prepoznavnost filma Girl, You'll Be a Woman Soon skupine Urge Overkill, v zaključku pa še dva zabavna glasbena prispevka, Comanche Banda, The Revels in Flowers on the Wall skupine The Statler Brothers. Vse to pa bo še dodatno začinjeno z danes že klasičnimi dialogi iz filma, ki bodo dvigovali ritem današnje oddaje. Uživajte! Ok, so tell me again about the hash bar. Okay, what you want to know? Hash is legal there, right? Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places. And those are hash mines. Yeah, it breaks down like this. Okay, it's, it's legal to buy it, it's legal to own it, and if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but but but that doesn't matter because get a load of this. All right, if you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's a right that cops in Amsterdam don't have. <laughs> Oh man, I'm going. That's all there is to it. I'm fucking going. <laughs> no, baby. You dig it the most. But you know the funniest thing about Europe is? What? It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there. It's a little different. Example. All right. Well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer, and I don't mean just like no paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese. Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it uh, Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. <laughs> what do they call a Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup? What? Mayonnaise. God. <laughs> I seen them do it, man. They fucking drown them in this shit. Yeah down, get down. Filmo Čvek. Danes za spremembo začenjamo z nekaj slovenskimi filmskimi novicami. Od 1. do 8. julija bo v Piranu potekala delavnica namenjena vsem, ki se želijo profesionalno, kreativno in intenzivno seznaniti s tehnologijo video in filmske kamere, lastnostmi nosilcev slike, tehnologijo snemanja, kreativno uporabo scenske in svetlobne tehnike in tako dalje. In tudi tistim, ki jim že imate določeno predznanje. Za vse podrobnejše informacije vas vabimo na spletno stran filmskega sklada. Thank you. Nezgrešljivo slovenska pa je gotovo naslednja cvetka iz slovenskega filmskega neba. Prikazovanje filma Jana Cvitkoviča od groba do groba na filmskem festivalu v Sidneju je očitno izbilo sodo dno in spodbudilo člane Avstralske slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa k protestu proti ekstremni naravi slovenskih filmov zadnjih 20 let, ki naj bi uničevali podobo Slovenije in slovenske kulture. V protestu predsednik ASK Florian Cvetko Faleš čestita vsem, ki so se pripravljeni pridružiti križarskemu pohodu proti potvarjanju Slovenije in slovenske kulture, ki naj bi bila s pomočjo filmov napačno vrščena na Balkan, kar je ponožujoče, glede na vojne, ki so se dogajale na tem območju. Na kar sledi še politična izjava o bratomorni slovenski zgodovini po drugi svetovni vojni. V nadaljevanju se Fali sprašuje tudi o pravičenosti državnega sofinanciranja balkanske kulture v Sloveniji, že kar malce žaljivo pa je sledeče vprašanje. Če je Jan Cvitkovič sploh slovenec? Na kar znova sledi poduk o privilegiranosti nekdanjih komunistov s pomočjo Ministrstva za kulturo, ki, spet citiram, zapravlja denar na tuji kulturi, ki degradira vsakega slovenca. Protest, ki je med drugim romal tudi na slovensko zunanje ministerstvo in premijerja Janeža Janšo, je pri organizaciji Sidnejskega festivala skoraj povzročil umik filma iz predvajanja, vendar se to po posredovanju Filmskega sklada Republike Slovenije le ni zgodilo. Da imajo avstralski rojaki moderne slovenske filme zares v želodcu, so dokazali že leta 1998, ko so protestirali proti predvajanju filma Outsider na avstralski javni televiziji SBS. Morda bi lahko ti varohi slovenske kulture tudi malce razmislili, v kolikšni meri oziroma če sploh takšna dejanja Sloveniji in našemu ugledu kakorkoli pomagajo, ali pa gre za stare zamere in politične spore, ali zgolj idealistična prepričanja ljudi, ki si Slovenijo še vedno predstavljajo kot deželo iz filmov o kekcu. A kot je postalo očitno že pri sporih glede slovenske kinoteke, je nažalost tudi film postal politično bojno polje ljudi iz sončne strani Alp, ki se med sabo tako radi pričkajo. Morda pa bi morali posneti film na to temo, če se od filmov že zahteva, da prikažejo pristno slovensko kulturo. Thank you. Noče ostanemo pri istem filmu, vendar obrnemo perspektivo, zvemo, da se je film od groba do groba režiserja Jana Cvitkoviča predstavil na 22. filmskem festivalu Troja v Setobalu na Portugalskem, žirija pa mu je namenila posebno nagrado Srebrnega delfina, Mednarodno združenje umetniških kinodoran pa mu je podelilo še posebno nagrado CICAI. E. Film ima tako že 11 mednarodnih filmskih priznanj, Poleg slovencev pa so si ga v redni distribuciji lahko gledali tudi v Španiji, Skandinaviji, Italiji in na Mačarskem. Še bolj vročo lovoriko, glavno nagrado Vesuvio Award, je na 8. mednarodnem festivalu v Neaplju prejel film Igorja Šterka Uglaševanje, kar je po glavni nagradi na festivalu v Mannheimu drugo mednarodno priznanje za film, v katerem s karakterno študijo blestita predvsem igravca Peter Mosevski in Nataša Burger. Filmsko vrtoglavo. Edukacja V mesecu juniju v slovenski kinoteki poteka ciklus japonskega filma. Redni obiskovalci kinoteke bodo tako v teh dneh spoznali skoraj celoten razvoj japonske kinematografije, ki se začenja dve leti po prvi projekciji Bratov Lumière v Parizu. Japonska se je razvoja lotila precej drugače od Evrope ali ZDA, saj so bili že prvi izdelki razumljeni kot umetnost. Za prvi japonski posnetek šteje na filmski trak ujeta predstava klasičnega japonskega gledališča Kabuki – Zgodnji japonski film pa se od zahodnih loči še potem, da nemih filmov niso spremljali orkester ali vsaj glasbenik, ki bi dajali podlago dogajanju na velikem platnu, ampak so zgodbo pojasnjevali tako imenovani pripovedovalci ali benši, ki so ob platnu komentirali dogajanje. Ti so bili tako priljubljeni, da so prav zaradi njih na japonskem dal kot drugje po svetu snemali neme filme. Te pa je med drugim pokopala prav stavka pripovedovalcev, ki jo je vodil Heigo Kurosawa, brat v svetu veliko bolj znanega Akire Kurosave. Po letu 1932 se je tudi Japonska začela intenzivne ukvarjati z zvočnimi filmi, katerih prevladujoča tema pa je ostala bolj ali manj ista – Japonska. Za zlato obdobje japonske kinematografije štejejo 50. in 60. leta 20. stoletja, ko so z režiserskih stolčkov dogajanje na filmskih prizoriščih nadzorovali Kenji Mizoguchi, Jasuhiro Ozu, Akira Kurosawa, Mikio Naruse, Keizuke Kinoshita in Kon Ichikawa. Ko so v 70. in 80. letih začeli delovati Susumu Hani, Nagisa Oshima in Shohei Mamura, pa je zanimanje za film že začelo padati. Vse do leta 2004 je trajalo, da je število gledalcev spet doseglo tistega iz leta 1983. Zdaj si približno pol obiskovalcev ogleda hollywoodske izdelke, pol pa domačo produkcijo. Še vedno pa je na japonskem mogoče zaznati obsesijo s tem, kako jo dojema svet – Med bolj priljubljenimi filmi zadnjih let je tako poslednji samuraj hollywoodska interpretacija japonske zgodovine. Tako kot za Slovenijo, pa tudi za Japonsko velja, da so doma veliko bolj cenjeni tisti režiserji, katerih filme so tudi v tujini razglasili za kakovostne. Med njimi prednjači Kurosawa, ki je leta 1989 celo prejel Oskarja za življenjsko delo. Sicer pa na Zahodu velja tudi dovolj zanimanja za dela sodobnih režiserjev, kot so Hirokazu Koresheda, Shinji Aoyama in Kiyoshi Kurosawa. Vedno pogosteje pa se med izvoznimi artikli ob animah znajdejo tudi trileri in grozljivke, po katerih Hollywood, ki je običajno brez domišljije, snema ameriške priredbe. Kako močno je japonska kultura navezana na tradicijo, nam bodo predstavili filmi Gospodična Oju, Upor samurajev, Kagemusha, Kaos in Balada o Narajami. Socialno problematiko nam bodo približali filmi Slikanica za odrasle, Tihi dvoboj, 24 oči, Ognjemet in Dersu Uzala. Da je ljubezen univerzalen jezik, nas bodo skušali prepričati filmi zgodba o zadnji krizantemi, križana ljubimca in cesarstvo čutil. Za nekoliko bolj moderno umetniški predih bodo poskrbeli filmi Hirošima, Ljubezen moja, Rashomon, Princesa Mononoke, Sanje in Čudežno potovanje. Kako Japonsko vidi in občuti zahodni svet, bodo najbolje izpričali filmi Cesarstvo sonca, Vzhajajoče sonce, Žakuza, Črni dež, Most na reki Kvaji in Poslednji samuraj. Vsekakor zanimivo koncipirana predstavitev japonske kulture, na katero ste ob morebitnem obisku Ljubljane vljudno vabljeni. There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years. And the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town where the broken heart stay. Going down to Lonesome Town to cry. town of broken dreams. The streets are filled with regret. Maybe down in lonesome town, I can learn to forget. Maybe down in lonesome town. push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. In kaj vam lahko v tem tednu obetamo ob pogledu na program Mariborskega koleseja? Po nekem čudežu si v industrijskem okolju mariborskega kinematografa že mogoče ogledati zadnji film Romana Polanskega, že v prejšnji oddaji napovedano priredbo večne klasike Oliver Twist. Verjetno se ob kombinaciji imena režiserja in naslova filma vsak najprej vpraša, zakaj neki so se danes ponovno lotili toliko krat uspešno predelane knjige Charlesa Dickensa. Polanski kot vedno ve več. Zgodba v opornem tatiču, ki mu usoda ni mila, je toliko brezčasna in danes ponavno aktualna, da je vredna ponavnega, tokrat novodobnega premislika. Vsekakor priporočamo. In to bi bilo tudi vse, kar je v tem tednu vredno videti. Zakaj več bo potrebno stopiti do katerega drugega slovenskega mesta ali pa na kak filmski festival, ki jih v Sloveniji tudi v tem poletnem času ne bo manjkalo. Death to those who support mainstream cinema! Thank you. preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, knows he was. Čeprav izgleda, da ima Steven Spielberg dela čez glavo, v izdelavi je četrti del Indiana Jonesa in biografija ameriškega predsednika Abrahama Lincolna, se je hiperaktivni režiser odločil posvetiti še enemu projektu in sicer znanstveno-fantastičnemu filmu o črvinah. Spielberg naj bi uporabil teorijo fizika Kipa Torna in z njegovo pomočjo posnel avanturo o skupini vesolskih raziskovalcev, ki bi s pomočjo črvin potovali na različne konce vesolja, kot tudi v različna časovna obdobja obdobja. Črvine so hipotetični prehodi v času in prostoru, ki imajo dva konca. Vmes pa je druga dimenzija, ki povezuje različne konce vesolja, kar bi pomenilo, da gre za nekakšno bližnico v prostoru in s tem tudi času, saj bi se lahko s pomočjo črvin teoretično v skoraj istem trenutku pojavili na povsem drugem koncu vesolja. Thank you. V severozahodnem nemškem mestu Emden je med 7. in 14. junijem potekal 17. mednarodni filmski festival, na katerem je bilo prikazanih več kot 100 filmov iz 19 držav. Glavno nagrado pa je prejel film Pierre Point režiserja Adriana Shergolda, resnična zgodba o zadnjem britanskem rablju. Albert Pierpoint je sledil družinski tradiciji in tako kot oče in stric pred njim, tudi sam postal izvrševalec smrtnih kazni. S svojim delom je pričel v začetku 30. let 20. stoletja, njegov veliki trenutek pa je prišel s koncem druge svetovne vojne, ko je v Nemčiji usmrtil številne nacistične vojne zločince, s svojo natančnostjo pa je postal pravi morilski stroj, kar je počasi v njem prebudilo številne moralne dvome. Ko mora obesiti tudi nekdanjega prijatelja, spozna, da smrtna kazen ne prinaša prinaša želenega učinka ustrahovanja zločincev, zato leta 1956 še pred uradno pokojitvijo poda odpoved in se izrablja spremeni v borca proti smrtni kazni. Drugo nagrado je prejela komična kriminalka Well-Langed Weekend, režiserja Hansa Herboca, ki govori o nenavadnem dnevu Kristjana, ki svojo družino pospremi na počitnice, medtem ko si sam obeta obisk njegove ljubice. Toda, pred vrati ga čakata čudaška ugrabitelja, ki ga privežeta na stol in od njega zahtevata podpis, s katerim bi lahko izpraznila njegov bančni račun. Načrt zločincev se ponesreči zaradi mrka bančnega računalniškega sistema, Kristjan pa spozna, da ugrabitelja pravzaprav zahtevata očkodnino za propad podjetja, ki ga je Kristjan uničil slabim vodstvom, v zgodbo pa se obmeša še Kristjanova ljubica, ki jo zelo dobro poznata tudi ugrabitelja. grabitelja. Na tretjem mestu se je znašla še ena resnična zgodba, Mrs. Henderson, režiserja Stevena Freaksa, ki razkriva življenje Lare Henderson, nekoliko čudaško damo iz angleške visoke družbe, ki je ustanovila zgodovinsko gledališče Windmill. To je storila po smrti moža, saj je vloga žalujoče vdove ni bila preveč po volji. Velika in za tisti čas v 30 letih prejšnjega stoletja zelo šokantna novost teatra so bile gole igravke na odru, kar je dovoljevala luknja v zakonu, po kateri so igravke lahko nastopile v evinem kostimu, če se pri tem niso premikale. Posebno častno priznanje je leto sprejel Maximilian Schell, sicer tudi dobitnik Oskarja za film Sojenje v Nürnbergu, prikazano pa je bilo tudi nekaj filmov iz njegovega bogatega opusa, kjer je še posebej izstopal dokumentarec Marlen o življenju in delu nemške igravke Marlen Dietrich. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. francoska zveznica Catherine Deneuve bo predsedovala letošnji žiriji na 63. Beneškem filmskem festivalu. 62-letna igravska ikona ima že dolgo zgodovino na Beneškem festivalu. Ime se je naredila že leta 1967, ko je zaigrala v filmu Belle de Jour, za katero je režiser Louis Bunuel prejel Zlatega leva. Leta 1998 pa je prejela nagrado Copa Volpi za vlogo Marianne Malivert v filmu Place Vendom Nicole Garcia. Ostale člane žirije zaenkrat še niso objavili. Na festivalu bodo tudi prvič predstavili Mozartovo čarovno piščal, kakor jo vidi britanski režiser in igralec Kenneth Branagh. Obenem pa bodo zavrteli dela legendarnih italijanskih režiserjev, kot so Roberto Rossellini, Lucino Visconti in Mario Soldati. We'll be right back. V romantični akcijski avanturi avstralskega režiserja Baza Lermana bo po kapricastem raslu krovu in neodločnemu Hetu Ledriju zaigral igralec Hugh Jackman. Ta je poznan predvsem po trilogiji Možje X, njegova soigravka v novem filmu pa bo Nicole Kidman. Jackman bo zaigral kmeta, ki se zapletel nenavaden odnos z angliško aristokratinjo, ki jo bo opodobila prav Kidmanova. V filmu na to skupaj čez avstralsko poščavo vodita njegovo 2000 glavo čredo, v Darwin pa prispeta prav v času japonskega bombardiranja med drugo svetovno vojno.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 Seveda pa na prireditvi v šangajski koncertni dvorani, zgrajeni v 30 letih, ni manjkala domača igravka Zhao Shun, ki se je predstavila v filmih The Little Chinese Sim Street in The Banquet. Uvodna prireditev festivala je ponudila na ogled projekcijo filma The White Countess, ljubezensko zgodbo o slepem ameriškem diplomatu in ruski begunki. Festival je tako odprla zgodba, ki se ne dogaja nikjer druge kot v samem Šangaju približno 70 let nazaj. Scenarij za film je napisal Kazuo Ishiguro, režiral pa ga James Ivory. Za Zlato čašo, najvišjo nagrado festivala, se letos poteguje 17 filmov, med nominiranci pa sta tudi dva kitajska prispevka. The Music Box šangajskega režiserja Chen Yifeja in The Forest Ranger, ki ga je režiral Chi Jian. Prvi ponuja ljubezensko zgodbo postavljeno v čas japonske okupacije Kitajske v 30 letih preteklega stoletja med Brivcem, ki je ubil japonskega oficirja, in Jai, ki si je izbrala pod konkubine. The Forest Ranger, ki je bil na študentskem filmskem festivalu v Pekingu nagrajen za najboljši film, se osredotoča na paznika, ki ga pošlje v gost, kjer naleti na tri brate, ki se nelegalno potikajo po območju. Domači zvezdniki so gotovo posebej pozorni na nagrado, ki je namenjena novemu talentu v Aziji. Za priznanje se poteguje deset filmov, med katerimi so trije kitajski in dva japonska. Med filmi, ki skušajo zablesteti doma, je tudi International Military Tribunal Far East kitajskega režiserja Ga Chun Shuya. Gre za zgodbo o kitajskem sodniku, ki ga nacionalistična vlada pošlje na japonsko. Zgodba filma The Silent Only Stones se dogaja v Tibetu, med desetimi filmi pa je tu še Troublemakers, film o boju nekaj kitajskih vasi, ki skušajo premagati družino, ki jih izkorišča. Kot so poudarili kitajski mediji, so upada letošnji festival s 85-letnico ustanovitve Kitajske komunistične partije, katere začetki segajo v leto 1921. Ustanovni sestanek pa je potekal nekaj minut hoje od dvorane, kjer je potekalo slovesno odprtje festivala. V režimu Mao Tse-tunga je veličastna podoba Šangaja kot bisera vzhoda ugasnila. Filmsko industrijo pa je preplavil ideološki duh, ki je v filmih poudarjal socialistični vidik. In čeprav je po koncu vladavine Mao Tse-tunga kitajska kinematografija doživela preporod, vlada še vedno strogo nadzira vsebino domače produkcije in budno pazi tudi na vse tuje filme, odobrene za predvajanje v kitajskih kinematografih. want some bacon? No, man, I don't eat pork. Are you Jewish? No, I ain't Jewish. I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root and shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing ain't got sense enough to disregard its own feces. How about a dog? Dog eats its own feces. I don't eat dog either. Yeah, but do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty. But dogs got personality. Personality goes a long way. Uh, so by that rationale, if a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal.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 Don't let them make up your mind. take my hand. In smo spet na koncu. Med poletnimi počitnicami boste imeli privilegij slišati ponovitve nekaterih starejših oddaj filmsko vrtoglavo, od časa do časa pa boste deležni tudi te časti, da se vam bodo javili iz kakšnega filmskega festivala ali pa bomo v program posegli s kakšno poletno verzijo te naše enkratne filmske oddaje. Vsekakor takrat ponavno vabljeni pred radijske sprejemnike. Neizbežno pa ponavno jeseni, ko bomo nabiti z energijo, v Mariboru znova poizkušali spreobrniti pot filma v greznici. Gorico. Že sedaj ste se nam vabljeni pridružiti. Želimo vam toplo filmsko poletje. Ezekiel 25:17 The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers.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 Playing solitaire till dawn with the deck of 51 smoking cigarettes and watching Captain now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. Yeah, the, that's all, folks.